Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Akibat Grogoti Lemai Tonggo. sebutai jenengku Pardi. Omahku ing wilayah Kabupaten Tuban. Iki cerita pengalaman lan iso diarani wadi ing keluargaku. Amarga tak critake supaya dadi sesorah lan pangeling-eling kanggo jimatres-jimatres kabeh. Bapakku jenenge Karmin. Aku lahir kurang luwih tahun 1900 swidakan. dilairake sangka keluarga kang melarat ora duwe apa-apa. Paribasane sedina mangan sedina ora. Nyambut gawe wong tuaku buruh tani lan garap lahan persilalas. Dulurku limo, wedok telu lanang loro. Mergo jaman semono golek pegawian yo angel, gawe yo melu buruh-buruh kadang melu wangon nenggone wong sugih-sugih. saking judheke dulur-dulurku padha merantau ing Surabaya Jakarta mergo ora pengalaman mergawi dulur-duluku sing wadon malah klebu mucikari bapakku Dewi wektu kuwi ya kurang ngerteni sing jenenge agama bapakku wektu iku ngajak Pak Sali budal ning bledhu kuwu daerah Purwodadi saperlu golek sisik melik sapa ngerti iso ngrubah nasib sakjroning golek pambiyantuning iblis bapak ora crita keh-keh piye lan piye isone tekan kono lan nganti klakon sing dikarepake. Cekake crita mangkene. Suwe ning suwe iso diarani makmur wong tuaku. Udakara taun 1975. Bapakku wis iso tuku sapi, sawah, kebonan lan iso bangun omah. Jaman semono iso tuku-tuku kaya mangkono yen ora wong duit-duit akeh ora bakal iso. Mergo iso mangan bayi, wis seneng. Waktu lumaku sampai-sampai bapakku iso tuku sawah-sawah pirang-pirang tanggonan. Iki bibit kawiti. Rumong sonduwe wong tuaku nduwe sifat sombong, lan nganggu sakarping diwi. Sampai angger tuku lemah mesti gegeran lan tukaran karo tonggo. tangga galeng, tangga tritis lan tangga liya-liyane. Mergo senengane bibrik tanahing tangga. sampai sampe paribasane ana wit-witan mangklung ing dhuwur lemahe wae ora oleh apa meneh ciblok ing godhong godongan Saking sombonge wong tuaku mergo wis isa tuku kaya mangkono. Aku dadi anak rumangsa isin. krungu rasan-rasaning para tangga. Bapakku tak kandhani ya ora digawe. Saking budheke pikirku aku mlayu teko omah mondok ning daerah Lamongan. Pitung tahun nggonku melu pesantren, bapak lan kelakuan isih ora iso mari-mari. Kala tahun seusangatus ulung lupitu bapak kuloro Dadi kembanging dayang. Aku mulih melu ngerumat bapak kusing orai sopopo. Meh sangang sasi lorone. Sing orai so waras ditambak-tambak kene ngendiwai. Siji, siji sawah tukoning kabdol kanggu nambak ke bapakku. Akhirnya bapakku kapundut dino jemah legi. Mergoning daerahku isih kental mitos-mitos. Mula, wong yen jemah legi mati kudu dikemit. Layon sakwetara dino kui disolati lan digawa ning kuburan. Bareng jenazah bapak kuarep dilebokke ing luangan. Aneh. Luangan sing wis diukur karo para penggali kubur ki mau ya pas. ning jenazah bapakku dilebokke kuburan kok ya ora sedeng-sedeng. Aneh pancen. Sampai ping 5 bola-bali nglebokke jisiming bapakku ning ya ora iso-iso. Dibarengi udan rimis-rimis bledek ngayuwara. Akhire dipaksa jenazah bapakku dilebokke luangan. Ditekuk sikile banjur dikubur. sakwise kuwi aku isih duwe kewajiban ya kuwi nunggoni kuburaning bapakku suwene patang puluh wengi supaya ora diganggu lan disalahgunakake karo wong-wong sing ora tanggung jawab merga jarene wong-wong nek sapa wong mati ing jemah legi kuwi morine ya kenek digawe jimat cumplunge kenek digawe sugihan mula jagani sing kaya mangkono kuwi yen mati jemah legi kudu dikemis malam. Aku karo Pak Dikasian, karo Sulyono, lan koncoku soko pondoan Rohman jenenge. Ngemit ing kuburan diso kukang jarae, karo diso lumayan rodo ado. Wong papat jogo, nganggu dilah gas ponto petromak, mergo wanci durung ono listrik. Angin sumilir, adem nyenyes, melebu sung-sung. mergo wayahe labuhan dilah gaspon sing ketrak angin sok-sok kadang mobat mabit arep mati le dilae iki mbok aling-alingi apa kono lho ben ora mati ngono lho iya de wong papat grenang greneng ngomong ngalor ngidul jam siji bengi kari aku sing melek aku nyawang kimo tengen mung anane maisan sing tak sawang-sawang kaya awe-awe, merinding mengkorok jitokku mergo ing tengahing kuburan lirih-lirih krungu swara-swara kewan wengi yen tak rungokke mangklah nambahing diri sing atiku lan cupeting atiku mergo keweden meripatku tak aliki menyang kuburan anyar yo kuburane bapakku mak dek neratap jantungku kaya pedot pedoto Oh, oh, oh. kaget mergo mangerteni wujudan kang gibrat getih lungguh dingkluk tak sorot lampu senter ora mekan mung katon remeng-remeng yen ana wong dobrok ing dhuwuring kuburaning bapakku aku mikir ning jero ati iki mesti wong arep sing nyolong layon iki wedi kura karu-karuan banjur tak gugah pak lik kulan kanca-kancaku lek lek lek tangi tangi lek kagak kae kae ana apa le ane wong ning dhuwur iku kuburane bapak ngundang maling lek pak ku kaget tangi jenggirat banjur nili iku kuburane bapakku bareng tekan kono jebule ora ana apa-apa kedadian-kedadian sing kaya mangkono kuwi saben wengi aku diweruhi nganti telung dina suwene Malam papat limo enam orang kedadian opo-opo. Giliran malam pitung dinani. Sore akeh wong sing dongan cani sing tunggu kemit. Neng soyo dalu soyo dalu dopo do pamit. Aku lan koncoku teko pondok ditinggal pak lik jupuk kopi neng omah. Tak sawang jam tangan kuis jam rolas luih limolas menit. Ora let suwi aku dikagetake swara kukuk beluk ing wit dhuwurku. Mak gedabuk kerata-kerata kaya enek pangwit sing ceblok. Aneh. Bareng tak goleki tak senter mrana mrene kok dilalah ya ora ana apa-apa. Kaget kura karu-karuan. Mak deg jantungku kaya pedhot-pedhot sikil kuwel-welan. Ana wong nganggo sarwa putih lungset ing dhuwuring kuburaning bapakku karo meneng lan sajake buanter sambat kaya kelaran. Eh, kuwi eh, eh, eh, sapa? Wong iku mung meneng wae. Rohman kancaku pondokan ngomong. Bebe piye iki? Awak dhewe mung wong loro. Wedi aku, Kang. Ngundang maling, Kang. Rasa wedi. Ayo diwane-waneke Iki wis tugasku, tugase anak. Sampeyan maca ayat-ayat Al-Qur'an kono lho. Tak wanek-wanekke. Aku merki wujudan iku. Saibo kagetku. Wong iku ndangak nyawang aku jebuling bapakku. Raine wis sajur karo-karuan. Bapak, bapak, anakku. -ba tulung ana bapakmu iki. Aku kaya-kaya dicepit lemah. Kaya-kaya bumi ora gelem trimo aku. Aku entuk paseksan sing kaya ngene. Apa kabeh iki jawabing lelakon sing tak lakoni ning donya Aku weling jalukno sepura karo wong-wong sing tak larani. Kaya lemah sing tak pibriki kae balekno ajale ya le. Bapak, Bapak ora usah ganggu gawe marang aku lan keluarga. Aku rumangsa isin, Pak. Abe keluarga mergo sampean ki dianggep dadi memedi. Mula aku jaluk karo sampean alami dhewe beda sampean balikno ning alam liya. Yo Bapak, ora let suwe ilang wewujudan iku. Thank lega rasane atiku. Teko kaduan tak sawang paklikku, karo nggawa tremos wadah kopi. Tekan kuburan kono dikonconi tangga-tanggaku wong papat. Pancen rumongso isin aku karo keluargaku. Sakwise matine bapakku wong-wong desa padha keweden mergo jarine bapak dadi memeti. Sak bubare iku tak critakne lelakon iki sing tak alami karo paklik lan keluarga go bapak yai pengasuh pesantrenku. aku dijaluk supaya ajek kirim dungo. Lan supaya apa kang dadi pesening bapak supaya diestokke. Ya kuwi njaluk ka sepuro kabeh kelakuane bapakku. Kabeh kuwi minangka kanggo pepenget kaya aku lan jimatres-jimatres kabeh. Jarine Pak Yai. Sok sapa wae wonge sing sombong mergo gumedhi wis rumangsa sugih iso tuku apa-apa mergo wis sugih wis sugih lan seneng apa meneh ngrogoting lemahe tangga mongko besok yen mati bakal dicepit bumi bumi ora bakal gelem nrimo jisime muga-muga lelakon sing tak alami iki iki minangka pangiling-iling aku lan kabeh para jimatres-jimatres -jimatres. supaya padha sadar yen urip iki mung sepisan aja duweni sifat sing kaya bapakku kuwi kabeh jeneng tak samarke supaya ora ndadekke fitnah saka aku dulur Jimatres Jono bersama tim Jimat